Mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, Dievs, un neviens no mums šeit nav cienīgi, Dievs, ienākt, un mums nav Tev ko dot, Dievs, ne mūsu labie darbi, ne mūsu uh, labās lietas, ko mēs esam šonedēļ darījuši, vai arī tajā otrā pusē ir sliktās lietas, Dievs, mums nav ko dot Tev, Dievs, kā vienīgi pateicība Tev žēlstību, Dievs, un paldies Tev, Dievs, un mēs tādā veidā arī nākam, Dievs, ar tukšām rokām, Dievs, nākam pie Tevis un mēs sakam, Dievs, Tu mums esi ļoti vajadzīgs, Jēzu. Tu esi mums ļoti vajadzīgs, Dievs. Tu esi vajadzīgs, svētais gars. Nāc darbojies mūsu vidū. Nāc, lai, lai Tavs vārds mūs maina. Dievs, lai mēs būtu tie, kas sekojam Tev, tāpēc, ka mēs esam atraduši dzīvības vārds pie Tevis, Dievs. Kungs, Jēzu, Dievs. Lūdzu, nāc, svētais gars, darbojies šeit, šajā vietā, šajā rītā, Dievs. Mums nav nekas cits vēl dots, kā tikai šis rīts, Dievs, Tu esi mums devis un Dievs Un tāpēc mēs arī nākam, Dievs, un slavējam Tevi. Paldies Tev, Dievs. Mēs Tev pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. sen ticu es, ticu es. Mans kauns ir aizlaucīts prom, viņa vārdā dziedināts es, ticu es, ticu es. Dziediet viņam slavu, dziediet viņam. viens uzvarējis, glābējs man cīdzības, glābējs man cīdzības, glābējs man cīdzības, glābējs man cīdzības. Aplaudēsim tam kungam. Dievs mani izglābis ir, un grēks man nomazgā sen, ticu es, ticu es. Mans kauns ir aizlaucīts prom, viņa vārdā dziedināts es, ticu es. Ticu es. Dievs uzvarējis, glābējis mans dzīves, glābējis mans dzīves, glābējis mans dzīves, glābējis mans dzīves, glābējis mans, glābējis mans dzīves, glābējis mans Labais mans dzīvs, labais mans dzīvs, labais mans dzīvs, labais mans dzīvs, labais mans Halleluja! Slāv Tev, Jēzus! esi tu, Dievs, manā sirdī mājo tu. Es vēros visuma plašumā, un draugos ūdens dziļumos, es radīts par godu Tev tavā līdzībā. Siedaru tev, slavēju tevi, tikai tev viss gods un slāvā. Varens esi tu, Dievs. Cik varens esi tu, Dievs, manā sirdī, mājo tu. Es vēros visumā plašumā, raugos ūdens zinumos, viss radīs tev, arī es tavā līdzībā piedaru tev, slavēju tevi, tikai tev gods un slāva Tev, Tu esi kungu kungs, sākums un gals, tik Tevi vien, godināt. visu valda Dievs. Pār visu. Pār visu tavu dzīvi, pār visām tām situācijām valda Dievs. Un vai tu spēsi viņam šorīt uzticēties? Un uh, Dievs ir labs. Dievs ir labs, un kad mēs dziedam to, ka Viņš valda pār visu, mēs varam Viņam arī uzticēties. Jebkurā situācijā, vienalga, kur tu atrodies šobrīd, ka viņš valda pār to, tad, tad viņš ir augstāk, viņš ir pārāk. Viņš redz tevi. Es aicinu, ka mēs dziedāsim vēlreiz kopā piedziedājumu. Vienkārši dziedot to, vienkārši uztic Dievam to situāciju. Vienkārši pacelt savu sirdi, savu lūkšanu tās dziesmas laikā. Vienkārši uzticies lai kas tev arī ir, lai kas ir noteikti tev šajā rītā, lai kas ir bijis vakar vai lai kas, kāda situācija tavā dzīvē ir, vienkārši uzticēsimies Dievam, kurš valda pār visu, kurš ir labs Dievs. svētais gars mūs katru dienu, dienu no dienas. Paldies Tev, mīļais Dievs. Un šīs dziesmas mēs dziedājam Tev par godu, mīļais Dievs. Tā kā katrs mācējām, tiešām liels, liels Tev paldies, ka Tu esi mūsu varenais Tevis tēcis. Amen. Draudz, tagad eh, bērni dosies uz svētdienas skolu, aizlūksim par bērniem un svētdienas skolas skolotājiem, ja? Mīļais debes tēvs, paldies Tev par ikvienu katru bērnu, ko Tu esi mums devis. Tā ir Tava dāvana, tā ir Tava svētība. Citreiz vecākiem tā nešķiet, bet tā ir, tā saka Tavs vārds, un tas ir jaun āmen. Varnais Dievs, mēs lūdzam, ka šis laiks svētdienas skolā bērniem ir svētīts. Mēs lūdzam, kungs, dod gudrību skolotājiem, dod viņiem spēku, un mēs lūdzam, ka mūsu bērni atnāk no svētdienas skolas citādāk, ka Tu viņas sirds esi aizskārs un vēl brīnišķīgāk viņi kļūst tavā vadībā, kungs. Paldies Tev, Dievs. Amen. Un tagad bērni dodās pie Dinas, jā. Tā, labdien. Saistībā ar svētdienas skolu es esmu pieņēmusi izaicinājumu un, un, un svētdienas skolas skolotāji to akceptējuši. Mēs turpinām to pasākumu, kas kādreiz bija šajā gada sākumā vislielākā dāvana. Un šim pasākumam ir turpinājums, un tā ir, tas ir vislielākais ceļojums. Mēs mācīsimies pēc šīm grāmatiņām, kas ir turpinājums tam pirmam pasākumam. Es eh, vecākiem gribu lūgt, eh, šos, šīs grāmatiņas dosim līdz bērniem mājās. Eh, šeit ir apkopots 12 stundas. Tas nozīmē, ka mēs mācīsimies 12 svētdienas Uh, un uh, man ir lūgums, uh, šeit viss ir ļoti skaidrs uzrakstīts, lai vecāki tās stundas, ko mēs mācīsimies, šodien būs pirmā stunda arī mājās līdz nākamai svētdienai pārunā un, un, un izlasa un, un ar bērniem kopā dara tās nodarbības, kas tur iekšā ieliktas ir. Un man liels, liels lūgums ir pēc iespējas eh, regulāri tos bērnus vest, jo savādāk viņiem būs grūti sekot līdzi, jo šis ir nopietns darbs eh, bērnam, nopietns darbs vecākiem un vēl nopietnāks mums skolotājiem, jo Šeit tiešām ir viss par to, kas bērnam jāzina šajā vecumā. Eh, bērni ir aicināti no 5 līdz 14 gadiem, kas varētu apgūt šīs, šo programmu. Bet, protams, arī mazākie brāļi un māsas var kopā sēdēt un lasīt mājās, klausīties šo, šo mācību materiālu. Paldies, lūdziet par mums, lai mums izdodas. Lai Dievs sveitī. Es ceru, ka jums ir bībelītes līdzi. Un ja jums ir bībelītes, tad atšķirsim visu kopā Jāņa evaņģēlī pirmo nodaļu. taisīja šo kancelīti? Tur uzlikt tikai bībeli. nu, labi ir. Jā, jā. Man Dievs atgādināja kādu vārdu, par ko es arī gribētu dalīties ar jums. Un eh, es varbūt tās tā nosaukšu eh, šo vēsti. Tas, kas cilvēkiem ir neiespējams, Dievam ir iespējams. Tas, kas mums liekas neiespējams, Dievam ir iespējams. Kāds vispār bija priecīgs par to? <laughs> Jūs esat pamodušies? Tā ir labā ziņa. Tas, kas eh, mums cilvēkiem ir neiespējams Dievam, visas lietas ir iespējams. Dievs ir labs Dievs. Jā, un eh, <clears throat> Jāņa evaņģēlijā mēs lasām par kādu cilvēku šeit – Lasīsim no 45. panta. Filips atrod Nātānēlu. Filips atrod Nātānēlu un saka viņam, mēs esam to atraduši, par ko Mūzes bauslībā un pravieši rakstījuši – Jēzu no Naceretes, Jāzepa dēlu. Natāniels viņam sacīja, vai no Naceretes var nākt kas labs? Filips viņam atbild, nāc un redzi. Amen. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo dienu, mēs pateicamies Tev, ka mēs varam šodien šeit visi būt kopā, ka mēs varam pateikties Tev, paldies Tev par šo apziņu, ka tā ir skaidra. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi izglābis mūs, Tu esi ierakstījis mūsu vārdus dzīvības grāmatā, par to mēs Tev pateicamies. Dievs, paldies Tev arī par Tavu vārdu, kungs. Mēs lūdzam, Dievs, ka Tu runā savu savu vārdu. Svētais gars dar to dzīvi. Runā uz mūsu sirdīm, stiprini Un Dievs izdari, izdari savu šo vārdu to, ko tu esi gribējis izdarīt šodien pie, pie kādām sirdīm šajā vietā, Dievs. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi Dievs, kas ienāc neiespējamās situācijās un dari iespējam. Kungs, lai Tev vienam par visu ir slava, gods un pateicība. Kungs, tas nav mans vārds, tas ir Tavs vārds – Tā nav mana atklāsme, tu atklāji, tu dod mums saprašanu. Kungs, lai mūsu fokus ir uz tevīm, ne cilvēku, un mēs atdodam visu godu un visu slavu Tev, jo no Tevis nāk visas labas dāvanas. Un palīdz mums saņemt Tavu vārdu šodien, kā dienišķo maizi no debesīm. Jo Tu esi teicis, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Tavas mutes, tad no nu, kungs, lai arī šis vārds iziet tā kā no tavas mutes, lai tas ir vārds, lai tas ir rema šajā rītā, lai tas ir vārds, ar kuru mēs varam, kuru mēs varam lietot savā dzīvē, kas ir kā tāds stiprs pamats mūsu dzīvē, kas mums, liek mums kāpt ārā no laivas un staigā ticībā Dievs. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Slavu Dievam. <clears throat> Vēlreiz ilasīsim uh, 46. pantu, ko Natānēls šeit saka. Vai no nāceretes var nākt kas labs? Ziniet, es tā eh, domāju par šo vietu. Un es tā domāju par par cilvēkiem sev apkārt. Es domāju par tiem cilvēkiem, par skolotājiem skolā, kad es biju ritīgs delvers, ja. Paldies Dievam, ka jūs man nepazināt. Bet mēs darījām daudz trakas lietas, un varbūt tieši šī iemesla dēļ daudz nespēja noticēt ka tur kaut kas labs varētu sanākt. Jums ir kādreiz tā bijis? Jūs esat kaut ko līdzīgi piedzīvojuši, kad ir cilvēki tev apkārt, kas ļoti līdzīgi domā par tevīm, ka no tevis nekas labs var nesanākt, redzot tavu dzīvi, redzot, redzot kā, tu, kā tu dzīvo, kā tu uzvedies, ko tu dari un kā tu dari lietas. Un mans dzīves, de, mans dzīves veids, jā, viņš liecināja par to, ka tur ir ārprāts. Un eh, es nezinu, kurš, kurš ticēja man. Es nezinu, kurš no skolotājiem, es nezinu, vai pat vecāki ticēja, ka kaut kas labs varētu sanākt. Daudz, ko es savā, daudz vārdus esmu dzirdējis savā dzīvē, piemēram, bērnībā, neaiztiec, tu nevari, tu neizdarīsi. Un tu audz tā. Un tad nāk skolas gadi, un arī skolas eh, gados, arī tur bieži vien nākās dzirdēt, no tevis nekas tur labs nesanāks, jā. Un tā, ka palika arvien trakāk un trakāk, kad <clears throat> likās, ka tiešām viss paliek ļoti neiespējami, ar manī mēģināja runāt eh, radi un draugi, un un aicināja uz, uz individuālām sarunām, mēs sēdējām, mēs runājāmies, un, un sevišķi tie radinieki. Jo es ienācu tādā ģimenē, eh, nu kā adoptēts, ja, kur man vecāki jau bija gados, un visi tā, tie radi arī, viņi visi bija vairāk vai mazāk jau gados cilvēki, un, un katrs mēģināja mani audzināt, un agri tā nevajag darīt, un mammai nevajag darīt pāri, un to nevajag, un šito nevajag, un es te kratīju galvu, un jā, tā nevajag darīt, un tā nevajag darīt. Bet ar to viss arī beidzās. Kas cilvēkiem ir neiespējams, Dievam ir iespējams. Un cilvēkiem tiešām tā bija neiespējamā misija man izmainīt. Un uh, Un tad beig beigās tas viss noved man pie tā, ka es jau kļūstu noziedznieks, jā. Un uh, mīlestības trūkums, bats, izsalkums pēc tā būt pieņemtam, atzītam, mīlētam. Un eh, tu sāc darīt vēl sliktākas lietas un beig beigās tu jau nonāc uz, uz apsūdzētā sola. Un patiesībā es nezinu, kurš vispār ticēja, ka no manīm kaut kas varētu vēl sanākt man, ar manu dzīvi varbūt nebija tik traki, kā varbūt ar citiem cilvēkiem. Citiem cilvēkiem ir bijis vēl smagāk un vēl grūtāk. Uh, bet uh, bet es pateicos Dievam, ka Dievs uz situācijām skatās pavisam savādāk. Tas, kas cilvēkiem liekas neiespējams, Dievam tas ir iespējams. Varbūt tās kāds no jums, jūs arī esat neiespējamā misija cilvēkiem. Varbūt tās tu kā jaunieci esi neiespējamā misija saviem vecākiem. Varbūt tu esi neiespējamā misija skolotājiem, ja draugiem. Bet, zini, tu neesi tik ciets, lai Dievs tev neizmainītu. Zini, Dievam viss lietas ir iespējams. Un es ticu, ka Dievs grib mums kādu mācību šeit dot ne tikai par mums, bet arī vispārībā par cilvēkiem mums apkārt. Un es ticu, ka mums kā draudzē mums nevajadzētu būt tādiem kā pasauli, kuri netic neiespējamā misijā. Ja mēs ar tevīm būsim līdzīgi kā šie cilvēki, kas, es nezinu, ko viņi domāja par mani, ja mēs, mēs kā draudze nespēsim noticēt neiespējamam, tad es vispār neredzu jēgu, kāpēc mēs vispārībā esam. Es ticu, ka draudzēji vajadzētu būt vienīgai spēcīgai institūcijai, kas uh, uz šīs zemes, kas tic neiespējamām misijām. Un kas nebaidās iet visur tur, kur cilvēki ir pateikuši, tas ir neiespējami. Mums vajadzētu būt cilvēkiem draudzē, kas tic, ka ar Dievu viss lietas ir iespējams. Un vispirms tev jānotic pašam par sevi. Tev ir jānotic tam, ka tu neesi neiespējamā misija Dievam. Dievs var izmainīt tevi. Un Dievam nav neiespējami, cilvēki nav neiespējami, ne tev vecāki, ne bērni, ne tev draugi, ne pilsēta, nekas. Nu, nav neiespējami, ja. Viss lietas ir iespējams man liekas, tā draudze, kura nespēja noticēt neiespējamām misijām, nespēja noticēt, ka Dievs var izmainīt cilvēkus, noziedzniekus, slepkavus, prostitūtus, cietumniekus, tādas, man gribētos teikt, tā draudze vienkārši ir mirus, viņi nekam nedara. Un Dievs negrib, lai mēs atrodamies tādā, tādā garīgā stāvoklī, tādā garīgā neticībā, kas, kas runā līdzīgi kā, kā Natānēls, kas runā līdzīgi kā virsnieks vecajā derībā, kurš teica, un pat ja Dievs atvēr debes logus, tas nevar notikt. Mums kā draudzē ir jābūt ar ticību, mums jādzīvo ar ticību, mums jārunā lietas, kas vēl nēsošas ir, it kā tās jau būtu. Un es teicu, ka Dievs, Dievs to ļoti vēlās. Tāpēc man ir grūti pateikt, kurš no cilvēkiem apkārt, kurš bez Dieva ticēja, kad es vienu dienu izmainīšos. Kāpēc es tā spriežu? Tāpēc, kad vienreiz vai otroreiz cilvēks kaut ko mēģinājis, ja viņš ir atmetis roku un ir aizgājis, bet paldies Dievam, Dievs neatmet. Ja. Viņš turpina strādāt. Un pat, ja tas paprasa gadus, Dievs turpina strādāt. Dievs iet iekšā tur, kur mums liekas viss neiespējams. Ja. Es domāju, cilvēkiem tā nebija iespējama misija, un cilvēki izsmēja <laughs> Noā un teica, dūls traks pie škām un ko un kā. Neiespējama misija. Bet viņa tika paveikta ar Dievu. Dievs palīdzēja paveikt šo misiju. Un tiešām tie plūdi noskaloja viss un, un šī neiespējamā misija kļūpa par iespējamu un daudz tika arī izglābti, kas atsaucās. Mūzum arī tā bija neiespējama misija, kad Dievs viņu aicināja izvest Izraēlu no, no Ēģiptes Cilvēcīgi tas nebija iespējams. To var redzēt sarunā starp mūzu un Dievu. Un beig beigās mūzes saka, sūtis, ko sūtīdams, ja? bet man lūdzu nesūtis tur. Ja? Es neesmu īstais cilvēks, bet tieši viņš bija īstais cilvēks. Jo viņš pa 40 gadiem bija salūzis pietiekami. Un caur visai bībelē mēs redzam ļoti daudz gadījumus, kur cilvēcīgi liekas neiespējami bet ar Dievu visas lietas ir iespējami. Un es ticu, ka Dievs un svētais gars grib mūs barot tā, lai mēs noticam tam. Jo mums, kā ticīgiem cilvēkiem, es ticu, ka Dievs gribēs mūs aicināt. Viņš grib tevi un mani aicināt iet iekšā tādās situācijās, kur neviens vairāk netic. Un tu zini, aiziet pie kāda cilvēka, kurš ir neiespējamā misija, nevienmēr ir viegli. Jo visi, tu esi dzirdējis jau no daudziem, tas ir neiespējami. Bet mums ir jābūt kā tām kurlām vardītēm, ziniet to stāstu, ja? Tur daudzas vardītes centās sasniegt virsotni, bet daudzas nespēja sasniegt, viena tikai sasniedz. Un tad, protams, rodās jautājums, kāpēc visas tās daudzās vardītes nesasniedza virsotni, un tā viena sasniedza, viena iemesla dēļ viņa sasniedza. Viņa vienkārši bija kurla. Un es gribu tevi iedrošināt, esi kurlis uz neticību. Esi kurlis uz to, ka cilvēki saka, tas ir neiespējami. Kuldīgu paņemt priekš Dievu, tas ir neiespējami. Noraidi to, neticis tam. Esi kā Jēzus eitam garām. Atcerieties, Jēzus, eh, kamēr kalpoja, pienācis kāds sinagogas priekšnieks pie viņa un, un tas bija drosmīgs solis priekš viņa. Es domāju, tas arī priekš viņa bija neiespējamā misija. Viņš zināja, ko tas viņam maksās, un tomēr tā bija viņa meita. Viņš atmet visur gadīties visu savu teoloģisko pārliecību, un viņš devās pie dzīvā Dieva, pie Jēzus. Un Dievam patika ieiet šajā situācijā. Tāpēc, ka arī viņš bija salūzis. Ja. Un vienīgais, kas viņam atliek, tas bija uzticēties, uzticēties Dievam, kam visas lietas ir iespējams. Kas neiespējamo dara pa iespējamo. Un atcerieties, Jēzus atbildēja šim sinagogas priekšniekam, es iešu un mēs, es uzmodināšu šo meitenīti. Un atcerieties, pa ceļam pienāca cilvēku un teica, neapgrūtina mācītāji, meitiņa jau ir mirusi. Un ko Jēzus teica? Ejam, ejam tālāk. Es tev teicu, ejam, neklausies. Un tad viņi iegāja viņu namā, un tur visi raud, un, un, un Jēzus saka, jums jāiziet ārā, un tā viņa meitenīte celsies augšā, viņa dzīvos, un, un cilvēks sākās smieties. Mēs, mēs piedzīvosim daudz situācijas līdzīgas, kur būs cilvēki apkārt, kas teiks, tas nav iespējams. Esi kā kurlā vardīte, kas tici, ka ar tevīm ir Dievs, ar ko visas lietas ir iespējams. Amen. Es tā domāju, es, es domāju, ka es nekļūdīšos, ja es tiešām atkārtošu vēlreiz, ka, ka daudz mēs esam bijuši šajā šajā situācijā, kad cilvēki mums nav ticējuši. Bet paldies Dievam, ka Dievs notic. Un Dievs saka, visi ir teikuši, ka tu neesi, neesi iespējamā misija. Visi ir teikuši, ka tu savu dzīvi beigsi, ja, nezinu, cietumā, vai es klausējos uh, Nikī Krūza liecību, kurš sarakstījis ir, ja, krust un duns. Pašā savā ticības sākumā, 91. 92. es neatceros, tajā laikā es dzirdēju viņa liecību audio ierakstā, viņš runāja tur angļu valodā, un pa virsu gāja tulkojums, manuprāt, krievu valodā. Un es klausījos, un <clears throat> tas, ko viņš tur stāstīja, protams, gadiem ejot, varbūt tā liecība arī, nu, varbūt pamainās vai kā, tāds svarīgs detaļas gan jau paliek, bet <clears throat> Bet toreiz es klausējos un, un cik es saprotu, cik es atceros, viņš bija neiespējamā misija. <laughs> Jā, tur viņš, bija, viņš teica, ka par cik viņš tur visu laiku cietumos un cietumos un pa cietumiem vien dzīvo, tad viņam tur pielika psihologu klāt un tad vienu dienu psihologs pavadīja ar viņu, viņi gāja visur dažādām vietām, zooloģisko dārzu vēl un vēl, nu vienkārši lai paskatītos, kā cilvēks spriež, kā viņš domā un vēl to laiku pavadot kopā, viņa, tas rezumē, viņa secinājums bija tāds, Niki, tu savu dzīvi vai nu beigs uz elektriskā krēsla, vai tu vienkārši beigs kā sprādzis suns. Nav, nav nekādu izredžu vispār šim cilvēkam, vienkārši pilnīgi apsēsts ar ļaunumu, un tāds viņš arī bija. Visa Amerika baidījās no, no tās bandas, ja neiespējamā misija. Dievam patīk. Viņš ienāk šajā situācijā, viņš atrod vīru Davidu Vilkersonu, atved no lauka draudzītes uz Ņujorku un aizsūt pie šī neiespējamā un pasaka trīs vārdus. Jā. Dievs tevi mīl. Un Dievs, Dievs sveitī šo kalpošanu un izmainī šo cilvēku. Jā. Un es atceros, ka viņiem bija evanģelizācijas dievkalpojums un Deivids bija palūdis, lai visa policija atstāja šo rajonu, lai tās divas bandas var sapulcēties, un cik es saprotu, viņiem bija ļauns nodoms tur satikties un uztaisīt nedaudz kariņu, jo viņi visi bija apriņoti. Un, uh, un to dievkalpojumu Dievs pārvērta ne par kariņu, bet Dievs pieskārās. Dievs pieskārās cilvēku dzīvē. Un Dievs izmainīja šo cilvēku. Un šodien viņš braukā apkārt un viņš kalpoja. Tas, kas cilvēkiem liekas neiespējams, Dievam visas lietas ir iespējams. Un es teicu, ka draudzē ir jābūt šodien tādai. Ka mums ir jābūt, man ir jābūt tādam, ja? tev ir jābūt tādam, ka mēs spējam noticēt tam, par ko visi saka, nē, tas nav iespējams. Vai tu pazīsti tādu cilvēku savā dzīvē? Viens no viņiem varbūt tās tu esi. Neiespējamā misija. Par visu tu tici, bet par seviem nespēja noticēt, ka Dievs var tevi izmainīt Jā, man tev pateikt kaut ko, Dievs spēja tevi izmainīt. Un tu neesi neiespējamā misija, tu esi Dievam iespējama misija. Tāpēc, ka Dievam patīk ienākt tavā situācijā, kas tev liekas tik sarežģīta, un tik daudz tu esi dzirdējis negatīvi savā dzīvē, tik daudz nosodoši esi dzirdējis savā dzīvē, tik, tik daudz sāpes ir tavā sirdī, ar kurām tu dzīvo un staigā un esi samierinājies. Es ticu, ka Dievs grib tev pateikt, tu neesi neiespējamā misija, to visu var mainīt. Ziniet, tad, kad Jēzus ienāk, viņš visu izmaina. Tad, kad Jēzus ienāk, viņš visu izmaina. Ir rakstīts, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un kad viņš atnāca, viņš visu radīja, no viņa visi cēlies, visi radīts caur viņu un uz viņu, viņš ir Dievs. Un viņš visu spēja, un viņš visu var, viņš visu varenais Dievs. Amen. Un Dievam patīk neiespējams misijas. Un es ticu, ka Dievs grib arī mūs stiprināt ar šo ticību, lai mēs nebaidītos iet neiespējamās misijās. Esmu dzirdējis daudz Dievu kalpus, kuri ir gājuši iekšā neiespējamās misijās, un droši vien arī esat dzirdējuši par tādu Smitu Viglasfortu un, un Lesteru Samarievu un vēl citiem Dievu vīriem, kas ir gājuši iekšā situācijās, kas ir vienkārši bijušas trakas ja, un neiespējams. Es atceros vienu tādu gadījumu, man liekas, ka tas bija uh, Smits Viglsvorts. Man liekas, ka tur bija tāda situācija, ka neviens nespēja noticēt, ja? un neviens nezināja, kā tikt galā tur ar kādu situāciju. Cilvēks bija šausmīgi apsēsts, visas avīzes bija pilnas par viņu. Un, un tad viņš uzzināja, un viņš izvēlējās satikties ar šo cilvēku. Viņš iegāja iekšā neiespējamā misijā, ja? pavēlēja ļauniem gariem aiziet, viņa aizgāja, un Dievs izmainīja šo cilvēku. Ja mēs tikai saprastu, kāds spēks un vara mums ir dota. Kādu varu un spēku Dievs mums ir devusi. Amen. Tad mēs nekarotu savā starpā, bet mēs ietu neiespējamās misijās un darītu Dievu darbu. Amen. Un es domāju, tā neapziņa par Dievu spēku un, un tā neskaidrība un neticība, es domāju, tā liek mums šķelties savā starpā un nodarboties ar visādām nevajadzīgām lietām. Bet tā, kad tu apzinies, kas tu esi, un uz ko Dievs tevi ir aicinājis un kādu spēku tev, Dievs ir devis, tev nav laika strīdēties. Tu ej neiespējamās misijās, tu ej tur, kur neviens negrib iet, tu esi tā kā Filips, tu esi gatavs atstāt atmo, tu esi gatavs atstāt 99, lai iet un darītu Dievu gribu. Iet tuksnesī, kur rakstīts, kur daudz nestaigā un kalpot vienam cilvēkam, kurš tajā pašā laikā arī meklē Dievu savā dzīvē un nevar atrast. Un tikai tāpēc, ka Filips pazina Dievu, un ticēja Dievam un ticēja evaņģēlijas spēkam, viņš atsaucās, viņš aizgāja, viņš mantoja cilvēku tūkstnesī, kur daudz nestaigā. Un tu zini, neiespējamās misijās tur visticamāk daudz arī nestaigā. Es domāju, mums, es arī par sevīm to, man liekas, man būtu vieglāk darboties tur, kur viss notiek, tur, kur viss ir kārtībā, kur puķis zied un, un kur visi atsaucās, un kur tik pasaki vārdu un cilvēks paklausa un viss ir kārtībā. Nevajag divreiz atkārtot. Bet tur, kur mēs saskaramies ar, kur kāds mums pretīm runā, un tā izskatās un paisū tev desmit mājas tālāk un vēl un vēl, nu nezinu, vai atkal gribās atgriezties uz to vietu. Bet tu nu zini, bieži vien šie cilvēki, kas tev sūta desmit mājas tālāk, man liekas, viņi citreiz ir vērtīgāki nekā tie, kas saka, jā, es ticu, jā, protams, Dievs eksistē, jā, viņš ir, kur jums draudze un cikos jums dievkalpojums, es rīt jau būšu. Tu zini, no tādiem mazāk jēga kādreiz ir – nekā no šiem slepkavām bandītiem un tā tālāk. Jo tie ir realisti, vai nu jā, vai nu nē, viņiem nav tāda vidusceļa, ja? Un Dievam, man liekas, tas patīk. Viņš pats arī atklāja savu sirdi, viņš saka, ja atklāsums grāmatā, vai nu tu esi kars, vai nu tu esi augsts, bet remdenos es izpļaušu. Man nepatīk liekulība, man, man tas viss nepatīk. Man patīk, vai nu ir, vai nu nav. <laughs> Un mēs varam katrs sev uzdot jautājumu, vai nu es esmu, vai nu es neesmu. Nav tāda vidus, ja? Vai nu es staigāju ticībā, vai nu es nestaigāju ticībā, vai nu es ticu neiespējamam, vai nu es neticu neiespējamam. Ja? Un es gribu, lai tu šodien notic, es gribu, lai es šodien notic, un es ticu, ka tas, tas, ko Dievs ir gribējis šodien mums atgādināt, lai mēs noticam neiespējamā misijā. Tāpēc, ka Dievs grib mūs tur sūtīt. Un ja mēs dzīvojam neticībā un nespējam noticēt, vai ticam tikai visam eh, vieglam un labam, tad, protams, maz būs to rezultāti. Es jau stāstīju droši vien Piedodiet, vecums nenāk viens, atkārtojos. Uh, mēs bijām kādus gadus atpakaļ uh, Zviedrijā, un tur mēs iepazinām kādu vīru no Ukrainas, ne, no Balkrievijas. Un kaut kā sanāca mums saruna, nu, tā sanāca, ka mēs palikām, viņi palika un vārds pa vārdam, no kurienes jūs un tā. Un viņi pastāstīja nedaudz par sevi, kad viņi stāstīja par savu dzīvi un par savu neiespējamo misiju tur Balkrievijā. Un likās, tak šī ir vēl 29. apustuļu nodaļa. Ka viņa nebeidzās ar 28. Mēs viņu varam paturpināt ar savām nodaļām. Amen. Mēs, un es ticu, ka Dievs grib, lai mēs paturpinām, lai viņi nebeidzās ar 28. Bet lai viņi ir 29. un 128. un 528. Ka tu dzīvo vienā no šīm nodaļām, ka tu tici, ka svēto garu un no Dievu viss lietas ir iespējams. Kā apustu darbi, Dieva darbi, svētā gara darbi, viņi nav beigušies. Amen. Pāvils arī gāja neiespējamās misijās. Viņš gāja vietās, kur, kur ir ārprāts, kur cilvēkiem nekas vairāk neinteresē, kā tikai jaunu dzirdēt, un tomēr viņš izmanto kaut ko, lai pasludinātu evaņģēliju. Abrīnojam. Un šis, un šis, un šis uh, Baltkrievu puika, un viņš iegāja neiespējamā misijā, neiespējamā. Viņš sāka strādāt ar šiem cilvēkiem, uh, ar kuriem daudz negrib strādāt, strādāt un ņemties, jo viņi smird, viņi dzīvo tādās vietās, kur tev negribās nemazam līst iekšā, lai, lai, lai nenoķertu kaut kādu zarazu, vēl kaut ko. Mēs gribam atrasties laivā, mēs gribam atrasties sterilās vietās un nedod Dievs kādu infekciju noķersim, jā, tāpēc mēs izsargājamies. Es šaubos, vai tam būs liela rezultāti tavā un manā dzīvē. Jo ir daudz cilvēki, ja, par kuriem pasauli jau ir pateikusi, jūs nekam nedarat, un šie cilvēki dzīvo ar lielām sāpēm. Un šie cilvēki pēc tam kļūst par sabiedrības problēmu, par infekciju, viņi kļūst par noziedziniekiem. Bet paldies Dievam par draudzi. Un es ticu, ka draudze ir tā, tie cilvēki, kas varētu aizsniegt šos cilvēkus. Amen. Es to runāju arī uz sējiem šodien. Tas nav tā, ka es esmu Dievs un izdomāju šeit svētru. Un es ticu, ka Dievs runā uz manīm, uz tevīm, uz mums visiem lai mēs spējam noticēt ja? neiespējamam. Tas, kas tev liekas neiespējam. Kad tu skaties uz kādu cilvēku, nu padomājiet par, kādiem, par kādām pilsētām, ciematiem, kurus jūs zinat. Par cilvēkiem jūsu dzīvē. Padomājiet. Jūs noteikti, jums ir noteikti galvā cilvēku vietas, situācijas, par kurām jūs ziniet, tas ir neiespējami. Bet ļauj man tev pateikt, tas ir iespējams. Ar Dievu tas ir iespējams. Tavā spēkā tas nav iespējams. Amen. Klausies, Dievs ir labs Dievs. Dievs ir labs Dievs, un viņš grib darīt brīnums. Un, eh, un viņš ne tikai saskārās ar šiem cilvēkiem, bet visi šie cilvēki bija upuri, ja, atkal savukārt, ja, mafijas ja, tajās struktūrās. Un arī tur bija neiespējamā misija. Tur bija nopietnas bandas, nopietnas mafijas, kur, kur ja kaut kas, eh, kaut kas viņam nepatīk, viņi vienkārši tev novāc, un tur arī neviens neatroda. Un mafijai ļoti nepatika tas, ko viņš dara. Jo visi tie cilvēki, ja, kas tirgoja narkotikas, ja, un, un meitenes, kas pelnīja naudu un tā tālāk, ja, viņi visi pamazām sāka atgriezties. Viņi gāja iekšā neiespējamās misijās un mantoja šos tad dzērājs un narkomāns un prostitūts un, un zagļus un laupītājs. Viņi gāja tur iekšā, kur citas draudzes negāja. Un viņi kalpoja šajā virzienā Iesaijas 61, un kad tu palasi Iesaijas 61, tu rakstīs, ka šie paši cilvēki satriektie, nomāktie, sāpinātie, viņi būs tie, kas atkal uzcels tās nopostītās vietas. Ja? Tas ir apbrīnojumi, ko Dievs spēja darīt. Un tad bija tā, ka viņš stāstīja, tu zini, es, es, es, mēs sēdējām, <laughs> klausījāmies, man likās tiešām mēs lasām nākamo nodaļu apustu darbiem. Un tad viņš stāstīja, ka vienu dienu, kad viņi mājās ap divu sieviņu, eh, viņiem virtuvē loks vaļā, un, un laikam tur bija pāredzami, un, un sieviņa saka, laikam pie teviem atbrauc. Tur atbrauc vesela kolona ar, ar melnām mašīnām, un tiešām zvans pie durvīm, un, un ļoti zolīdi. Tāds un tāds cilvēks vēlās ar teviem satikties. Ja, tur bez variantiem, tu nevari, tur neiet. Ja. Un viņš saka, nezinu, vai atgriezīsies, dārgā, bet viņa lūdza Dievu. Viņa aizbrauca tām melnām mašīnām pie kāda zolīda vīra, kurš uzturēja tur tās mafijas, un, un viņš nosēdināja viņu. Tev ir divas stundas laika pasludināt man evaņģēlī. Un viņš pasludina viņam evaņģēlī divas stundas, viņš saka, divas stundas beidzās, paldies, rīt es tev došu atbildi. Viss ļoti zolīdi, ļoti kārtīgi. Nākošā dienā zvana tieši precīzi, viss tur precīzi, tur arī punktuāli viss notiek. Viņš atzvana saka, es esmu izdarījis lēmumu. Es gribu atdot savu dzīvu Kristumu. Viņš atdeva savu dzīvu Kristumu, un pēc tam, kad viņš atdeva savu dzīvu Kristumu, viņš pastāstīja, kas notiek apkārt un kādi plāni visām bandām bijuši attiecībā pret šo mācītāju, pret šo puisi, kurš vienkārši gribēja palīdzēt šiem cilvēkiem. Tur ir bijuši reizes, kad brauc ar, ar ložmetējiem, ar kalašņikaviem, brauc ar šo baznīcu, ja? apstājās apkārt un, un gaidīja, kad dos komandu un šaus un apšaus tur visu draudzi. Viņi jau tajā laikā bija neilgā laikā ap 200 vai cik tie cilvēki. Un tad viņi sadzirdēja īpašas lūkšanas, kad Dieva gars pamudināja draudz. Nu, Dieva gars jau neņģeļi zināja, kas notiek ārpusē. Viņi jau nezināja, kas ārpusē viņus sagaida un bija ļoti īpašs svaidījums uz lūkšanām, un īpašs lūkšana par ļauno garu izdīšanu vai vēl, nu, kaut kādas tādas, ja, par teritoriāliem gariem un tā, tā un viņi sāka lūgt ritīgi. Nu, tad visi ar kalašņakiem aizbrauc mājās. Jo Je, Jēzus, nu, nu viss, ja, tie gari neko nevarēja izdarīt, nevarēja nošaut viņu. Dievam patīk neiespējamās misijas. Tu dzirdi mani, ko es saku šodien, ja? Dievam patīk neiespējamā. Un viss var gadīties, ka uh, ka varbūt tās iemesls, kāpēc Natanēls tā uzvedās un teica, kas labs var nākt no, no nāceretes. Viss var gadīties, ka arī šim cilvēkam nācerete asociējās ar, ar, ar pirmām kārtām ar nomaļu vietu, ja? ar nomaļu, nomaļu vietu, ja kaut kur Galilejas ziemeļos. Nomaļa vieta kaut kur tālu. Ja šī vieta nav pašā centrā, viņa kaut kur nomalē. Kam kāda darīšana ar tādiem cilvēkiem, kas ir kaut kur, kas nav centrā? ar tādiem nav interesanti. Labāk ir būt kopā ar tiem, kas ir centrā, kas visur spīd un laistās. Ja. A, tie, kas tur ir velkās, tur ar tādiem nav interesanti. Un tā, tieši tāpat Natanels domāja par, par nācerēti, kas labs var nākt no nācerētas. Viss var gadīties, ka viņš domāja tāpēc, ka, <clears throat> jo viņš bija dzirdējis daudz nelabas slavas ja, par, šo, par šo vietu. Ja. Dažādu iemeslu dēļ, jo es arī tur biju paskatījies, ja, nu, <clears throat> Nācerēta tur, viņi bija diezgan agresīvi, agresīvi tautajā tur, ja agresīvi cilvēki kaut kāda iemesla dēļ, nu, ja cilvēki ļoti agresīvi, viss tāds ciemats vai tā vieta, nu, kāds jau tur ciemats, tāda pilsētiņa, ja visi ir agresīvi, tad, protams, nelabas, nelaba slava iziet. A kam gribās būt kopā ar agresīviem? Kam gribās iet tur, kur ir agresi, agresivitāte un tā tālāk, un, un meta pudelēm te, <laughs> ja, un, ja, Kam gribas tur iet? Un tad mēs lasām Mateja evaņģēlijā 13. nodaļā no 54. līdz 58. pantam, ka tur bija arī neticība. Viņi vienkārši neticēja. Viņi vienkārši neticēja. Un tāpēc Jēzus arī tur saka, ka praviet savā zemē, viņam vienkārši netic, viņu nepieņem. Un Jēzus izvēlējās nevis palikt Bētlemē. Mēs zinām, ko Bētlem nozīmē, ja? Ziniet, ko nozīmē Bētlem, ja? Tulkojumā. Arābu un, un, un, un, un nē. Nē. Jā, aizsnāms. Arābu valodā bija House of Meat, ja? Tā kā gaļas māja vai <laughs> kaut kāds tās. Bet katrā gadījumā pareizi atbildēja, ja? Tātad maizes, maizes vieta vai maizes māja vai vieta, kur, kur ja? Jēzus tur nepalika, jā, viņš tur piedzim, bet viņš aizgāja dzīvot uz Nacereti. Dievam patīk neiespējams misijas. Viņam patika dzīvot tur, kur ir <laughs> agresivitāte. Ja? Viņš izaug tādā, tādā vietā. Un tagad viņš pieauga, un tad, kad viņš pasludināja, to jau varēja redzēt. Viņi vienkārši viņu nepaņēma. Tur rakstīts, ka šie cilvēki tik agresīvi bija, viņi bija gatavi Jēzus nogalināt. Viņi stūma ārā, lai nosviest no, no klints viņu. Jēzus izvēlējās tādā vietā <laughs> dzīvot. Jūs ziniet, tas ir, mums vajag vienkārši iepazīt Dievu. Es domāju, mēs būsim šokā par to, kā Dievs domā un vispār uz kuru pusi viņš skatās un vispār ko viņš grib glābt. Es arī biju dzirdējis eh, par kādiem misionāriem un, un arī par kādām misijām. Piemēram, viens tāds stāsts bija par to, ka viņi brauc uz kādām tur vietām. Man nav stiprā puse atcerēties vietas, vārdus un nosaukumus, lūdzu piedodiet, bet tiem visiem stāstiem ir vārdi un nosaukumu vietas. Bet, bet tas stāsts par to, ka viņi, viņi brauc uz kādu vietu, kur ļoti daudz ir tie spitālīgie. Nu, un, par cik tā slimība ir ļoti lipīga, tad, tad viņi ar to kuģīti piebrauca pie tās, pie tās salas, ja, kur tie cilvēki ir slimi ar šo slimību, un no kuģa viņi sludināja evaņģēliju. Nu, labi, ka vismaz no kuģa, labi, ka vismaz kāds aizbrauc līdz tiem cilvēkiem, vismaz kāds pasludina cerību no kuģiem. Un tā šī misija to darīja ilgāku laiku. Viņi brauca, viņi sludināja evaņģēliju no kuģiem, rādīja drāmas, deva pārtiku un tā tālāk, tā tālāk. Un tad kādā misijā, kādu reizi, kāds cilvēks, Dievs teica, es gribētu izkāp ārā no šī kuģa un ej pie šiem, pie šiem spitālīgiem. Nu, reāli tas cilvēks saprata, tur viņš arī paliks. Viņš to arī saprata. Tā bija arī viņam liecība sirdī. Tāpat tās kā apustulis Pāvils, kad viņš devās uz Romu, viņš zināja, kas viņu tur sagaida. Bet viņš neapstājās pie tā. Viņš turpināja iet tajā virzienā, lai ko tas viņam arī maksātu. Viņš uzskatīja to par privilēģiju nostāties ja Ceizara priekšā, pasunāt evaņģēliju un atdot savu dzīvību beigās. Ja. Bet viņš gāja uz to pareizi, viņš neapstājās. Viņš pat piesauca ja, Ceizari. Viņš zināja, ko tas maksās viņam. Bet viņš nebaidījās, ja pieņem šos izaicinājumus. Un, un tāpatās arī šis cilvēks. Un visi droši vien mēģināja atrunāt to trakses, tu saproti, tu pazaudēsi savu dzīvību, tu nomirs vienkārši, tu paliksi, saproti, tā slimība ir lipīga. Viņš teica, Dievs aicina un viņš nokāp no tā kuģa un sāka dzīvot ar šiem cilvēkiem, tu zini ko? Viņš izdarīja daudz vairāk nekā ar kuģi piebraucot. Jā, viņš tur palika, viņš atdeva savu dzīvi tur tajā stāstā, bet viņš bija mantojis tos cilvēkus. Jo ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņi bija šokā par to, ka vesels cilvēks nokāpa pie viņiem. Un viņi zināja, arī tie spitālīgie zināja, kad viņam viņš nomirs. Jā. Un praksis evaņģēlī dēļ viņš atdeva savu dzīvi par šiem cilvēkiem. Un es šodien varu iz, uzdot sev jautājumu agri, vai, vai tu esi gatavs iet neiespējamās misijās, neiespējamās vietās, tikties ar neiespējamiem cilvēkiem, par kuriem visi ir atmašu, atmetuši jeb kādu cerību, jeb labāk ir tikties ar tādiem, kur vismaz kaut kāda gaismiņa spīda. Un liekas, šis ir labais kadrs, ja? vismaz nesmird, labi ģērbies. Izmaksā man pusdienas, super. Mēs varam pavadīt laiku, es varu paslāt viņam evaņģēlī, ja? Tas viss ir labi un jauki, un noteikti to vajag darīt, bet es gribu, lai mēs vienkārši šodien noticam. Noticam, lai Dievs dziedē arī mūsu rēts, ka mēs nestaigājam tādā sarūktinājumā par to, ka visi nav noticējuši mums. Mums jau nevajag likt savu cerību uz cilvēkiem, bet uz Dievu. Jūs ziniet, kad es ienācu Dievu mājās, Vēlns visu laiku mēģināja man pavadīt ja, ar šīm domām. Agri, tā ir neiespējamā misija, tu esi lūzers, tu nekam nedari. Es nezinu, eh, kā, kā jums dzīvē ir, kur jūs nonākat, kur jūs varbūt līdzīgi domājat par sevi. Un es atceros, bija viens, eh, viens dievkalpojums, tas jau būs pusotru gadu apakaļ. Un tajā reizē, nu, Dievs man palīdzēja, jā, uzvarēt eh, bailes, uzvarēt visu to, kas bija sēts manā dzīvē, visu, ko esmu uzņēmis, jā, par sevi. Paldies Dievam, ka Dievs palīdzēja man uzvarēt to. Un es atceros, pēc tā dievkalpojuma pienāca kāds cilvēks, tāds ļoti pazīstams cilvēks, jau daudz gadus pazīst un tāds. Un, eh, un sāk interesanti runāt, nu, apmēram tā, vai šeit vispār kaut kas vēl notiek un tā un tā. Un es, eh, <laughs> un es protams, to uztvēru ļoti personīgi. Un es varēju to apmēram to valodu izskaidrot tā, nu, ja es esmu šeit, nu, tad apmēram, kas šeit var vispār notikt. Un, eh, un vispārībā brīnums, ka cilvēki ir atnākuši uz dievkalpojumu, ja? Un, eh, un kāpēc viņi šeit ir tik daudz? Viņi varēja būt šeit mazāk, ja? Un es klausos, un man liekas, mēs ticīgie kā runājam. Un, eh, un es pie sevis tā stāvēju, un, un tad jau es zināju, kas runā. Bet redziet, ienaidnieks atrod arī ticīgos, ja? kas runā tā. Un, <clears throat> un es ne tikai biju dzirdējis neticībā, bet arī tad, kad kļuvu ticīgs – Es atceros, bija viena lūkšana sapulce, bija pagājis jau kāds laiks, un tajā lūkšana sapulcē arī kāds cilvēks, Dievs parādīja e, tādu parādību, tur parādīja vairākus cilvēkus, un Dievs teica, šie ir tie cilvēki, kurus es aicināšu kalpot. <laughs> Un viņi man tos, tas cilvēks man to stāstīja. Un viņi saka, un es skatos, un tu tur esi. <laughs> Man to vajadzēja uztvert, es nezinu kā. <laughs> vai kā iedrošinājumu, vai apmēram, a, ko tu apmēram tur dari? Es tev gribu iedrošināt. Tu neesi kļūda, tu neesi neveiksme, tu neesi problēma draudzē, tu esi Dievam dārgs, tu esi Dievam vajadzīgs un stājies pretīm visiem šiem sātana meliem par tevi. Tu esi iespējama misija Dievam – Un tas, kas tev liekas neiespējams, Dievs to var darīt iespējami. Ja tev liekas, ka tu nevar runāt, Dievs var tev padarīt par tādu runātāju, ka tu būsi šokā. Ja tu baidies no cilvēkiem, Dievs var atņemt tev bailes, un tu būsi tik drosmīgs iziet cilvēkos, ka tu būsi šokā. Dievam visas lietas ir iespējams. Amen. Dievam visas lietas ir iespējams. Un Dievs grib mūs iemācīt, lai mēs skatāmies pareizi un klausamies nevis cilvēkos vai apstākļos, bet klausamies tajā, ko Dievs saka par mums. Amen. Un zini, ko Dievs saka par tevi un mani? Dievs saka, neskaties tā kā cilvēks, bet skaties tā kā es. Runā tā kā es, domā tā kā es, un tu būsi uzvarētājs. Izlasīsim 1. Samuela 16, 6, 7. Jūs ziniet šo rakstvietu. Vienkārši izlasīšu. 1. Samuela 16, 6, 7. Un notika, kad viņi bija atnākuši, tad viņš uzlūkoja Eliābu. Atnāca uh, visi tie vīri, Dāvida brāļi. Tad viņš uzlūkoja Eliābu un domāja, tiešām, šis gan būs tas, kas tā kunga priekšā ir viņa svaidītais. Bet tas kungs sacīja Samēlam, Neskaties uz viņa ārējo izskatu, nēdz uz viņa garumu, nēdz uz viņa augumu. Viņu es neesmu izredzējis, jo Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi neskaties tā kā cilvēks. Ne uz sevīm un ne arī uz citiem. Amen. Skaties uz sevi, kā Dievs tevi redz. Izlasi psalmus, piemēram, 139. izlasi. Stiprinies viņa vārdā. Un tu būsi pārsteigts, ja? Staigā kā Dāvids, ja, ar šo atziņu, ja? Ja. Dāvids zināja, ko Dievs domā par viņu, ja? Vai tu zini, ko Dievs domā par tevi? labāk to ir uzzināt. Ja? Jo tu dzirdēsi tik preturnīgas viedokļas par sevīm, ja, ka tu nezinās, kā ar to sadzīvot. Vecāki saka vienu, draugi saka otru, vēl kāds pasaka, mācītājs varbūt vēl pasaka kaut ko vēl nepareizi. Ja? Un beig beigās nezinu, ko domāt par sevi. Kas tad es īsti esmu? Klausies Dievu. Klausies uz Dievu. Un Dievs to pateiks, cik dārgs tu esi viņam. Paldies Dievam, ka mums ir Dievs. <laughs> Amen. Un Dievs saka arī mums – Neskaties tā kā cilvēks, jo cilvēks redz to, kas parādās viņa acīm. Un es domāju, ka mēs visi tur esam bijuši, mēs visi esam kļūdījušies. Piemēram, kad mēs meklējam dzīves biedru, uz ko puiši mēs skatāmies? Nu labi, es pārāk atklāti jautājumu uzdevu, ja? Ir Katrā gadījumā mēs skatāmies uz veselu cilvēku un tad arī pa daļām. Ja? Mēs skatāmies uz visu kaut ko, kas tur sievietē ir bet Dievs saka, es neskatos tā. Un tu zini, tā ir lielākā kļūda, ko mēs varam izdarīt. Pareizi? Kas ir ar jums? Jūs ko, nesaprotat mani? Jūs paprasiet mani, es jums pateikšu. Un, uh, un, un iemesls, kāpēc es nevarēju, un iemesls varbūt, kāpēc jūs esat bez meitenēm šodien, ja? Vismaz manā dzīvē iemesls, kāpēc tas bija, tāpēc, kad manī bija tēls, ja? Kādai vajadzētu būt manai sievai? Un patiesībā tas tās bija izgriezt no kāda burdo žurnāla. Ja. Un tas nebija gluži tas, ko Dievs gribēja man dot. Ja. Jo es biju pieķēries tam, kas ārēji. Izskatīgs tur viss savā vietā, visi parametri. Ja. Un Dievs teica pilnīgi garā. Turpin tā sapņot un domāt. Ja. Es nesaku, ka Dievs negrib mums dot eh, skaists cilvēks. Bet beig, beigās, ja, ja tev ir jādzīvo visa dzīve ar to cilvēku, skaistums, Salmans saka, skaistums paiet skaistums paiet. Ja? Un uh, es atceros vienu, <laughs> vienu brāli, kurš aprecēja ļoti skaistu meiteni, un tad viņiem pieteicās bērns. Un, <clears throat> un kad pieteicās bērns, tur izmainījās nu, visi tie tur ķīmiski cilvēks mainās, ja? Un es arī biju šokā par sievu. No rīta viņa skābu gurķi vakarā vai tuvi pēc stundas ar saldējumu un nu, tu brīnies, ja, kas tur notiek ar to ķermeni. Bet tad ir tā, ka var, var visādi meiteni var pēkšņi palikt ļoti dušīga, ja, tur uh, pumpas parādīties, visa pumpaina, un, un tam vīram viņš vienkārši šāvās nost. Ja, jo viņš aprecēja skaistu meiteni, bet šī nav tā meiteni, ko viņš aprecēja. Viņa ir palikusi pumpaina, palikusi dušīga, ja, uh, tā meitene cieši nenormāli savā sirdī, ka tagad puisis tā domā par viņu. Un viņi ir aprecējušies. Jā. jā. Ir svarīgi, ka mēs aprecamies ne tikai dēļ miesas, jā? bet aprecamies arī. Man pagāja seši gadi, es nezinu, cik jums, bet eh, man pagāja seši gadi. Un tad es ieraudzīju Inet, ka viņa ir brīnišķīga. Ja? Lai gan es no viņas beigu, ja? un negribēju, bet paldies Dievam. Tā ir lielākā kļūda, ko mēs varam izdarīt, skatīties tas, kas, ko mēs redzam. Un ja mēs kā draudze gribam izdzīvot uz šī rēķina vai darboties tikai uz šī rēķina, ka mēs ejam tur, kur mums patīk iet, es domāju, ka mēs varēsim, mē, visticamāk, mēs kaut kur kļūdīsimies. Es ticu, ka Dievs grib iet, lai mēs ejam tur, kas ir cilvēciski neiespējami. Amen. Dievs ir labs Dievs. Un, un <clears throat> paskatieties 1. korintiešu vēstulē, ko apastulis Pāvils saka par, par ticīgiem Korintā. Nedomāsim, ka Korintā bija vieni profesori, ja? Un apastulis Pāvils saka tā, 26. pantā, raugiet, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz varano, nav daudz augstu dzimušo, bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to ir Dievs izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas, lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Pateicoties viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzus, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību par dzīves svētumu un pestīšanu. Lai būtu kā rakstīts, kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. Amen. Raugiet brāļi, savus aicinātos nav, tur taču daudz pasaules gudro. Ja? Kas pasaulē zems un nicināts un tā tālāk salausti, to Dievs ir aicinājis un izredzējis. Vai tas nav brīnums, ko? Iesēja 61, ko? Viņš ieiet tur, kur ir salausti cilvēku dzīves un Dievs dara neiespējamo misiju. Dievs ir labs Dievs. Un nobeigumā es dzirdēju, lasīju, pareizāk sakot, vienu stāstu, kas arī man ļoti uzrunāja, un, un es eh, lasot šo stāstu, raudāju, esmu šo stāstu stāstījis. Bija tāds laiks, kad eh, tur, kur meita mācījās skolā, bija tāds reizes, kad vairāks, vairāks reizes bija, kad septembrī aicināja mani kādu vārdu teikt, es arī tur teicu to. Un tas stāsts ir arī par, eh, nezinu, varbūt esmu to stāstījis, piedodiet lūdzu, <laughs> bet šajā kontekstā. Un tas stāsts ir par, eh, par to, vai tiešām kaut kas labs var nākt no nacerētas, ja? un tur ir stāsts par, par kādiem puišiem. Un eh, kādas gadas atpakaļ, kāda skolotāja Viņa savus studentus bija sūtījusi uz kādu vietu, kur ļoti liela nabadzība ir, ļoti liels trūkums un tā tālāk, lai šie studenti izpētītu apmēram simts puišu dzīves. Vienkārši paņemtu raksturojumu visu, no kurienes viņi nāk un kāda ir viņa ikdienas nodarbošanās, par ko viņi sapņo, par ko viņi domā. Un nu, vienā sakot, uztaisīt tādu, tādu pētījumu darbu par simts, simts puišiem. Un tad pagāja viss tas, tas laiks, un tad viņi nodeva tos darbus. Un šī skolotāja izējot cauri visiem šiem darbiem, secināja, ka nu, tas eh, sko, skolnieku tas secinājums beigās apmēram tāds ir, ja, ko viņi redzēja, ir, kad eh, šie, šiem puišiem nav praktiski nekādas eh, izredzes vispārībā izdzīvot, viņam nav nekādas izredzes vispār izglītoties, ja, dažāda apstākļu dēļ ko viņi ir izpētījuši. Nu, tāds bija tas secinājums. Un viņi, protams, nokārtoja savus, eh, savus eh, skolas darbus un tā. Un pagāja, pagāja apmēram vairāk kā 20 gadi, un kāds eh, cits skolotājs jau Uh, bija atradis tos darbus, uh, nezinu, vai bija tur kāda tīrīšana vai, vai pārkārtošanās vai pārcelšanās, bet viņš atrada šos darbus un viņam bija interese uh, izlasīt. Un viņš sāka lasīt, un tad viņam parādījās interese aizsūtīt savus studentus, lai viņi tagad uzzina par šiem te puišiem, kas, kas, ir, kas ar viņiem ir, vai vispār viņa dzīve ir. Jo, cik es saprotu, tad tiešām tie puiša likteņi bija ļoti tādi smagi, daudz bērnu ģimenes, dzīvo, dzīvo sliktos apstākļos, ja, varbūt kādu no vecākiem dzer, darba nav, noziedzība visur apkārt. Ja es pareizi saprotu, runa tur bija pa Baltimoru salām. <clears throat> Un, un viņš tagad aizsūto students. Un viņi tagad tas darbs ir izpētīt. Nu, un tagad paiet atkal kāds laiks, un tagad tie visi studenti nodod savus darbus, un viņš lasa, un viņš nespēja noticēt. Un viņš atklāja, ka no tiem simts puišiem par četriem nav, nav bijusi iespēja uzzināt. Bet uh, par pārējiem viņš lasīja visi 90, cik tie seši, visi bija kļuvuši par juristiem, par uzņēmējiem. Vienāds sakot, viņš lasa uh, pirms tam un pēc tam. <laughs> Viņš nespēja noticēt, ka kaut kas tāds vispārībā var notikt. Un ko viņš ievēroja tajos, eh, tajā rakstītajos darbos, ka intervējot šos, nu jau vīriešus, eh, viņi atsaucās uz vienu cilvēku, uz eh, savu skolotāju. Un par cik viņš ir pedagogs, viņam parādījās interese uzmeklēt šo pedagogu, jo viņš kā pedagogs, kas jau daudzas gadus strādā skolās ar skolniekiem, viņš kaut ko tādu vispārībā pirmo reizi saskarās, ja? <clears throat> ja reiz cilvēks ir slings un bailīgs un bezcerīgs, ja tad jēgas no viņa nav nekādas. Un šeit ir tāds gadījums, kas šokē visu pasauli. Un <clears throat> viņš aizbraucās uz tām Baltimoru salām, viņš atrod tagad to, tos puišus, uzina, kur viņa dzīvo. Jā, viņš pats satiekās ar tiem puišiem, pats viņus intervēja, šokā vienādi sakot, jā. Un uzina, ka tā skolotāja dzīve ir, vienādi sakot, viņam izdodās satikties ar šo skolotāju. Un tad viņš stādās priekšā, kā arī viņš ir pedagogs, un kad un viņu šokē tas, kas ir noticis ar tiem puišiem, un viņi, viņi visi atsaucās uz, uz viņas un tā, un viņš saka, es kā pedagogs gribu uzzināt, ko jūs tādu esat darījusi, lai šie puiši izmainīties, jo tā ir neiespējama misija, neiespējami, kad ir noziedznieki, bandīti, ja? un beigās viņi ir kļūst par, par vai ne, Un, viņa, un tur tā grāmatas stāsts beidzās ar to, viņa pasmaidīja. Un es, ka lasīju, es vienkārši raudāju ritīgi, ja, es domāju, ā, mans Dievs, kaut ko tādu draudzē. Un viņš pasmaid, tā, viņa, tā skolotāja esot pasmaidījusi, ja, un teikusi, es tos puišus esmu vienkārši mīlējusi, ja. vienkārši mīlējusi. Un tas izmainīja to puišu dzīves, ja. Neviens viņiem neticēja, bet bija viens cilvēks, ja, kas ticēja. Ka Dievs, ka Dievs var izmainīt, ja? Un pārsvarāties stāsts tur ir no ticīga cilvēka puses, ja? Un ļauj man te uzdot jautājumu, vai tu tici, ka Dievs var izmainīt tevi? Vai tu tici, ka Dievs var izmainīt tavus vecākus, tēvu, mammu, un vai tu tici, ka Dievs var izmainīt tavus bērns, vai tu esi atmetis varbūt tās jau cerību, vairāk nelūdz Dievu par to? Vai mēs esam atmetuši cerību par šo pazudušo pasauli, vairāk tur neejam ārā, jo tur liekas nav ko darīt, jo tur ir pilnīgi bezcerīgi. Viņa sūta mūsu desmit mājas tālāk, viņiem Kristu nevajag. Zin, ko visticamāk viņiem nevajag? Visticamāk viņiem nevajag baznīcas reliģiju, bet es neticu, ka viņiem nevajag Jēzu. Un mums vienkārši, es nezinu, kas mums ir jādara, bet, bet mums kaut kas ir jādara savu ticību, savu pārliecību, lai mēs spētu noticēt neiespējamā misijā. Un mums ir jāpārtrauc domāt, tas ir slikts un tas nekam nedara. Un tu beidz baznīcā šķaudīt un pie mums tā nevar darīt. Un, un pie mums nevar atnākt sīkos, svārkos vai garos vai vēl vai melni vai zaļi vai sarkani. Mums ir jābūt atvērtiem. Un Dievs var ievest jebkādu. Viņš var atvest šeit prostitūts, viņš var atvest zilos, viņš var atvest eh, visdažādākos. Un jautājums, vai draudz būs gatava. Un nobeidzot, <laughs> <laughs> Nevar apstāties, piedodiet. <laughs> Mums bija alfkurs ogrē. Un ziniet, kas bija pats smieklīgākais tajā <laughs> alfkursā? Tajā alfakursā es neatceros, kādu tēmu bija, bet vienā sakot, es tagad saku vārdus apmēram tādus, vai draudzi ir gatavi ja šeit ienāktu. Panki un vēl visādi, nu, kādi ir jaunieši, tur kreizī pilnīgi, ja? kas šokē ārā, ja? Es beidzu tā runāt. Es nezinu, Dievam ir humora izjūta, ja? Tur pat ārā, ja? Skvēriņā, tur ogrē, pagalmā. Tur bija bars ar jauniešiem. Visi kā papagaļi, ja? Ja? Krāsaini un tieši tas, ko es teicu draudzē. Kaut kāda iemesla, es nezinu, vai smaku sajūta ēdienu vai ko, jo alfa ir par ēdienu arī, ja? kādam cilvēkam prasīja, kas ir alfa. Alfa, tur ir labi. Tas ir, tas ir stāsts par, par labu paēšanu. Un, un tu saproti, un es tad beidzu to runāt nopietni. Tas nav humors. Mēs bijām paši šokā. Es biju tur pirmais šokā pie kancelas. Ja es pirmais viņus ieraudzīju. Un es skatos, bars ar krāsainiem papagaiļiem ienāk iekšā zālē visādi, šitādi un tādi un ķēdēm un visādi. Un viņi ienāk. Alfas kurs taču slēgtais ir pareizi, ja? <laughs> Tas priekš mums pareizajiem, ja? Nu, lūk, un šie nepareizie, viņi tagad ienāk iekšā. Jums vajadzēja redzēt draudz cilvēku sejas. Apmēram, kas notiek, kas atļāva, apmēram. Tieši tā, Dievs vienkārši parādīja, ok, e, kur ir? Tu pateici un es atvedu, e, kur ir? Esat gatavi? Un mēs pēc tam pārunājām. Un mēs bijām godīgi. Mēs neesam gatavi. Mēs neesam gatavi ar viņiem strādāt. Ja viņiem patīk kasīties, viņiem patīk strīdēties, viņiem patīk visādas arguments un tā. Un, <laughs> bet varbūt tas, tas iemesls, kāpēc viņiem patīk tā darīt, ir vienkārši, lai pārbaudītu, vai tiešām tu viņus mīli. Un eh, palasiet Jāņa 13. nodaļu. Jēzus novilka priekšautu un mazgāja mācekļiem kājas. Tā ir īsta milstība, milstība līdz galam. Milstība, kad neka, kas, kura nekad nepadodās, ja? kura nesaka, ka baznīcā nevar šķaudīt, lūdzu izēj ārā. Baznīca nav priekš veseliem, priekš neveseliem. Un ārs ir vajadzīgs neveseliem, nevis veseliem. Amen. Tāpēc es jūs sevi vispirms piedodiet, bet arī jūs es gribu iedrošināt. Mainīsim, main, lūksim, lai Dievs mūs maina. Lai mēs neesam kā Natenels, kas nespēja noticēt, kā arī no turienes var kaut kas labs nākt. Iesejas 61. No viņiem arī var nākt labas lietas. Un tu zini, tie visi bandīti un zērāji un viss šīs te mazās nacerētas mūsu dzīvē var kļūt par lielu svētību mums apkārt. Jo ja Jēzus tur ienāk, viņš visu maina. Un tas, ko mums vajag tiem cilvēkiem dot vai sludināt vienalko, izņem tikai ne reliģiju, sludināsim Jēzu Kristu kurš ir nomiris, kurš ir atdevis dzīvi par viņiem, kurš ir augšām cēlies, kurš ļoti mīl viņus. Viņš nemīl grēku, bet viņš mīl viņus. Ja? Amen. Lūksim Dievu kopā. Piecelsimies kājās un, un, un ja tu esi šeit, es nezinu, ja, ja tu esi varbūt tās ļoti daudz dzirdējis, ļoti daudz negatīvu par sevi, vai kaut kas labs no tevis var nākt, ja tu esi šodien šeit, ja tu esi upuris, ja, ja tev apkārt dzīvē bijuši tādi Natanēli, varbūt tie paši vecāki, varbūt tās draugi. Jo, ziniet, es arī esmu vecāks. Man liekas, ka es bieži vien esmu spēlējis Natanēlu lomu savu bērnu dzīvē. Un nespēju kādreiz noticēt, ka no bērn, maniem bērniem kaut kas labs ir sanāk. Tas, ko es redzu, ja. Bet patiecība <laughs> patiesībā mums vajag daudz pacietības, ja, un daudz izturības, audzināšanā un tā tālāk, un neatmest cerību, ja. Pat, ja kaut kas neizdodās, neatmest, ja. Es esmu bijis Natanēla lomā, un es esmu bijis upuris Natanēla. Esmu bijis abās pusēs. Es nezinu, kur tu šodien esi, bet es gribētu aicināt abus divus cilvēku grupas šodien. Ja tu esi Natanēls, ja tu nespēji noticēt, ka kaut kas labs varētu nākt, es nezinu, no taviem bērniem, no tavas sievas, tavu vīra, no draudzes, no mācītāja, vienalga kas, ja nespēj noticēt nekam, tad es aicinu nāc šeit priekšā, saka, Dievs piedod manai masticībai un lūdzu, lai Dievs palīdz tev, lai tu, lai tu sāktu ticēt un sāktu runāt savā dzīvē pareizas lietas, ka tu nesāc runāt, nekas neva, nebūs, neko nevaru, neko nevaru izdarīt, nekām nedaru, mana sieva nekam nedara, mans vīrs nekam nedara, visi mēs esam lūzeri, mēs kā draudz neko nevaram, vadītājiem neko nevar, mums ir jābeidz tas. Mums ir jāatnes tas pie Dieva, jānoliek uz altā un jāsaka, Dievs paņem to projām, šo neticību, ja. Un dod mums ticību noticēt lielām lietām. Amen. Noticēt lielam Dievam, kam visas lietas ir iespējams. Un es aicinu arī tos, kas ir bijuši Natānē lupuri, kas ir bijuši sāpināti, kas esat dzīvojuši ar šo te domu, ka nekas no tevis labs nevar nākt, nekas labs no tevi nevar sanākt. Iz... Tu zini, ja tu, ja tu staigā ar to savā sirdī šodien, nāc šeit priekšā un lūksim kopā Dievu. Amen. Dievu vārdā teiks, piesauc man bēdu laikā, piesauc man, sauc uz man, lūdz man, uzticies man. Un es gribu palīdzēt tev. Un ja tu šodien esi šeit, Dievs grib tev palīdzēt. Amen. Un vārds izskan nevis tāpēc, lai papildinātu mūsu zināšanas tikai, bet es ticu, ka Dieva vārds ir dzīves un spēcīgs, un Dieva vārds ir kā zāles, ja, mūsu garam dvēselē un miesai. Un Dievs vien zina, kurā sfērā tev šodien tas ir vajadzīgs. Un tu to jūti, un Dieva gars tev uzrāt. Un ja tu esi šeit, neaizēj projām, nāc šeit priekšā, mēs lūksim Dievu par tevi. Cilvēki arī ar vajadzībām, viņi gāja pie Jēzus un prasīja, Jēzus palīdz man. Tāpēc aicinu arī tevi. Jēzus nomira Golgātā pie krusta. Viņš nomira publiski. Tas nenotika kaut kur slepenībā. Un aicinu arī tevi šodien iznāk priekšā publiski. Nevajag kaunēties, nevajag baidīties. Vajag nākt pie, pie Dieva. Tāds, kāds tu esi. Un es ticu, ka Dievs tev palīdzēs. Ja reiz Dievs runā savu vārdu, viņš arī apstiprina savu vārdu. Un ja šeit ir tādas cilvēku grupas, kas ir kā Natanels, kas nespēja noticēt, paldies Dievam, ka beigās viņš noticēja, Paldies Dievam, kad ir labas beigas visiem stāstiem. <laughs> Amen. Un ja tu esi upuris, tad arī nāc šeit priekšā un, un mēs lūksim Dievu. Vai ne, draudz, ko? Mums ir jābūt ziedinātiem. Ja? Mums nevajadzētu draudzē būt tādi, kas nespēja noticēt. Mums vajag būt tiem pirmajiem šajā pilsētā, kas tic, ka ar Dievu viss lietas ir iespējams. Arī kuldīgi priekš Dievu var paņemt, tas ir iespējams. Kādā veidā Neprasiet man, <laughs> prasiet Dievam, bet es zinu, ko es zinu. Ar Dievu visas lietas ir iespējams. Amen. Tāpēc tu neesi bezcerīga situācija, tu neesi bezcerība, tu neesi kļūda, tu esi Dievam dārgs un īpašs. Un Dievs ir šeit, lai kalpo tev, lai palīdzētu. Amen. Halleluja. Noliks, nāc tagad, nāc ārā no savas rindas, un nāc šeit priekšā, nāc pie altāra. Mums nav varbūt tāds altārs ar zeltu un sudrabu un bildēm, bet bet nāc šeit priekšā, mēs lūksim. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Halleluja. Paldies Tev. Droši vēl, vēl, vēl nāciet, nāciet priekšā. Slavu viņam. Nebaidieties. Nedomājiet, ko citi domās. Ja tavā sirdī ir kaut kas tāds, nāc, nāc šeit priekšā. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, kungs, par to, ko Tu dari. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi labs Dievs. Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev, kungs. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, slava Tev, slava Tev, slava Tev. Slava Tev. Varbūt mēs varam vienkārši pielūgt viņu un dziedāt, varbūt Deivi, varbūt tās tu varētu. Matīs liekam prom. Ā, Matīs ir, jā? Ja? Okay. Jums ir viena ģitāra, jā? Ja? Vai divas, jā? Ja? Es vienkārši neredzēju Matīs, tāpēc es aicināju Deivi. Ceru, ka nebūs uh, strīdi, ja? <laughs> es vienkārši tā iemeslu Deivi. Bet, Deivi, tu vari big boxu, ja? <laughs> Bet uh, mēs varam pārējie vienkārši tiešām pielūgt viņu un slavēt. Un uh, pateikties Dievam jā, par to dārgo ticību, ko viņš dod mums, jā, par dziedināšanu. Un lūdzu, lai Dievs dod tev ticēt neiespējamam. Halleluja. Šajā pilsētā ir daudz neiespējamu gadījumu. Daudz cilvēku, kas tā arī dzīvo, ka viņi ir lūzeri. Un kad uz viņiem ir atmesta jebkāda cerība. Un... Bet šajā pilsētā ir cilvēki, kam vajadzētu ticēt. Šajā pilsētā ir draudz, kas tic, ka Dievu visas lietas ir iespējams. Amen. Amen, draudze. Jūs ticiet, ka ar Dievu visas lietas ir iespējams. Un ka cilvēkiem ir vajadzīgs vienkārši evaņģēlijas, nevis reliģija, viņiem ir vajadzīgs Jēzus. Tas ir viss, kas viņam vajadzīgs, ir Jēzus Kristus, kas var izmainīt. Halleluja. Un ja tu jūti sirdī, droši nāc šeit priekšā, mēs kādu laiku lūksimies tev. Un aicinu arī varbūt brāļus, arī nāciet palīgā, man lūksim kopā par šiem brīnišķīgiem cilvēkiem, lai Dievs pieskarās viņiem.